Aštuntas kirsnis. Perskirimas devintas. Lygijai buvo gaila pomponijos grecinos, kurią mylėjo visa širdimi, gaila visų aulų namų. Bet nevilti įveikė. Netgi jauti lyg ir malonumą, kad štai dėl savo tiesos atsisako prabangaus patogumų ir renkasi gyvenimą klajūnišką ir nežinomą. Gal čia buvo ir truputis vaikiškos malsumo, Koksgi tas gyvenimas kažkur tolimuose kraštuose, tarp barbarų ir laukinių žvėrių, bet buvo keliariopai daugiau gilaus ir tvirto tikėjimo, kad daranti taip, kaip liepia dieviškasis mokytojas, ir iš anapus jis pats sergys ją kaip savo paklusnų ir ištikimą vaiką. O tokiu atveju, argi gali jai atsitikti kas nors bloga, jeigu užklups kokios kančios, tai ištvers jas dėl jo, jeigu užklups mirtis netikėta, tai jis ją pasiims, o kai numirs pomponija, jos bus drauge per amžius. Dar aulų namuose nekartą atvaršino savo vaikišką galvelę, kad tie krikščioniai nieko negali nuveikti dėl to nukryžiuotojo, kurį taip susijaudinęs minėjo Ursas. Tačiau dabar išmušė valanda, Lygija jautėsi beveik laiminga ir ėmė apie savo laimę kalbėti aktai, bet šį jos nesuprato. Mesti viską, mesti namus, prabangą, miestą, saudų, šventiklas, po Arktikos visą grožybę, mesti saulėtą kraštą ir artimus žmonės, ir dėl ko? Kad pasislėptų nuo jauno ir gražaus kario meilės? Aklės galvoje niekaip netilpo tokie dalykai. Tarpais jauti, kad čia glūdi kažkokia tiesa, galbūt net kažkokia didi, paslaptinga laimė, bet nepajėgė to aiškiai suvokti. Ypač, kad lygijos dar laukia pagrobimas, kuris gali jai liūdnai baigtis, gali net gyvybę pasiglemšti. Aktė buvo baukšti iš prigimties ir su baime galvojo, ką šitas vakaras atneš. Tačiau savo nuogastavimų nenorėjo sakyti lygiai, o tuo metu jau įdienojo ir saulė įspindo į atrijų, tad pradėjo kalbinti merginą pailsėti po tokios bemiegės nakties. Lygija nesispyriojo ir abi išėjo į kubikulą, erdvų ir prabangų, primenantį ankstesnius aktį santykius su Cezariu. Ten jo sugulė greta, bet aktė nors ir nuvargusi niekaip neužmigo. Seniai buvo liūdna ir nelaiminga, bet dabar pradėjo kamuoti kažkoks nerimas, kurio niekada anksčiau nepažinojo. Lygi šiol gyvenimas ėjėgėjosi tik sunkus ir be rytojaus, o dabar staiga pasirodė gėdingas. Jos galvoje vis dažniau kilo nerimastingos mintys. Durys į šviesą vėl čia prasidardavo, čia užsidarydavo – tačiau joms atidarius šviesą aktė taip papakindavo, kad nieko aiškiai nematydavo. Veikiau tik numanė, kad toje šviesybėje glūdi kažkokia tiesiog begalinė laimė, kuriai visos kitos nei iš tolo negali prilygti, ir jeigu, sakysime, Cezaris atstumtų popėją ir vėl pamiltų ją aktę, tai šis atvejis te būtų tuščias niekas. Ir staiga jai kilo mintis, kad tas Cezaris, kurį mylėjo ir nejučiamis laikė kažkokiu pusdieviu, Iš tikrųjų, yra toks pat apgailėtinas, kaip ir kiekvienas vergas, o šie rūmai su Numidijos marmuro kolonomis niekiek nevertesni už akmenų krūvą. Galų gale tie nenumaldomi jausmai pradėjo ją kamuoti, norėjo užmigti, bet nerimo graužiama neįstengė. Pagaliau manydama, kad lygie prislikta pakibusių pavojų ir netikrumo, taip pat nemiega, atsigrėžė į ją pasišnekėti apie būsimą pabėgimą tačiau lygiai ramiai miegojo. Pro nesandariai užtrauktą užuolaidą į tamsų kubikulą krito keli skaistų spinduliai, e, kuriuose sukosi auksinės dulkelės. Jų šviesoje aktai pamatė švelnų lygijos veidą, padėtą ant nogos rankos, užmerktas akis ir pračiauptas lūpas. Mergina lygiai alsavo, tačiau taip, kaip alsuojama sapnuojant. Miega, ji gali miegoti, pagalvojo akti, ji dar vaikas. Bet netrukus jai atėjo į galvą, kad šis vaikas vis dėlto pasiryžęs verčiau pabėgti, negu tapti Vinicijaus meiluže, verčiau skursti, negu tęsti gydą, verčiau klajoti, negu gyventi puikiuose rūmuose prie karinų. Jai nereikia nei papuošalų, nei brangenybių, nei puotų, nei liutnių ir citrų skambėjimų. Kodėl? Ir pradėjo akimis tyrinėti lygiją, lyg bandydama rasti atsakymą miegančiosios veidę žiūrėjo į jos kaiščią kaktą, į grakščius antakių lankus, tamsias blakstienas, pračiauptas lūpas ir ramaus alsavimo kilnojama merginos krūtinę ir vėl pagalvojo. Ir visai kitokia negu aš. Lygija jai atrodė kaip stebuklas, kažkokia dieviška vizija, kažkokia dievų numylėtinė, šimta kartų gražesnė už visas gėlės tezą jo saude ir visas kultūras jo rūmose. Tačiau graikė širdyje nebuvo pavydo – Atvirkščiai su didžiausių gailėšių galvoju apie merginai gresiančius pavojus, jo širdie pabudo motinos jausmai. Lygija jai tapo ne tik žavi kaip gražus sapnas, bet ir karštai mylima. Tad prispaudusi lūpas prie tamsių merginos plaukų, pradėjau karštai bučiuoti. Oligija miegojo ramiai, kaip namie, pomponijos grecinos globoje. Ir miegojo gana ilgai. Jau buvo po vidudienio, kai jie atmerkė mėlynas akis ir didžiai nustebus ėmė žvalgytis po kubikulą. Matyt stebėjusi, kad guli nenamie, pasaulus. Tai tu, akte, pagaliau prašneko tamsoje įžiūrėjusi graikės veidą. Aš lygija. Ar jau vakaras? Ne vaikia, bet jau po vidudienio. O Ursas nesugryžo? Ursas nežadėjo grįžti, tik sakė, kad vakare su krikščionimis lauksės lektikus. Teisybė. E, paskui jos iš kubikulo nuėjo į pirtį, kur aktį išmaudė lygiai ir nuvedė pusryčių, o paskui į rūmų sodus, ten visai negrėsi pavojus ką nors susitikti. Nes Cezaris ir jo artimiausi dvariškiai dar miegojo. Lygija pirmą kartą gyvenime regėjo tuos nuostabius sodus, pilnus kiparisų, pinijų, ažuolų, alyvmedžių ir mirtų, tarp kurių baltavo galybė statulų, žvilgėjo ramus tvenkinių veidrodžiai, traukė akį fontanų, daugsnos aprasoti rožių guotai, e, čia žavingų olų angos buvo apsivyjusios gebenėmis arba vynogienojais, vandenyje plaukiojo sidabrinės gulbės, o tarp skulptūrų ir medžių vaikščiojo prijaukintos Afrikos dykumų gazelės ir spalvingi paukščiai iš visų žinomų pasaulio kraštų. Sodai buvo tušti tik kur nekur, darbavosi su kastuvais vergai, pusbalsių dainuodami Kiti gavę valandėlę atokvėpio sėdėjo prie tvenkinių arba ažuolų paunksnėje, tarp virpančių blyksnių pažertų pro lapus prasiskverbusių saulės spindulių, dar kiti laistė rožes arba blyškiai violetinius šafrano žiedus. Aktė su lygiai ilgokai vaikščiojo, žiūrinėdamos visokiausius sodų stebuklus, ir nors lygija buvo prislėgtos nuotaikos, bet ji juk Ta beveik vaikas ir negalėjo likti abejinga, užgniaušti domėjimus ir susižavėjimo. Jei nedingtelėjo mintis, jeigu Cezaris būtų geras, tai tokiuose rūmuose ir tokiuose soduose turėtų jaustis labai laimingas. Bet pagaliau kiek pavargusios jos susėdo ant suolo, beveik paskendusio kiparisų tankmėje ir pradėjo kalbėtis apie tai, kas labiausiai slėgė jų širdis, apie būsimą lygijos pabėgimą vakare. Aktė buvo kur kas labiau nei lygija susirūpinusi pabėgimo sėkme. Retkačiais jai netgi atrodė, kad tai beprotiška, nevykdoma užmačia, jai vis labiau buvo gaila lygijos. Neatstojo taip pat mintis, kad šimtą kartų būtų saugiau pabandyti perkalbėti Venecijų. Ir netrukus ėmė kvausti lygiją, ar seniai pažįstanti Venecijų ir ar nemananti, kad jis gal leistusi permaldaujamas ir gražintų ją pomponijai. Tačiau lygiai liūdnai papurtė savo tamsią galvelę. Ne, aulų namuose Vinicijus buvo kitoks labai geras, bet po vakarykštės puotos aš jo bijau. Verčiau veiksiu pas lygus. Aptie klausinėjo toliau, bet aulų namuose jis tau buvo mielas? Taip, atsakė lygiai nuleidusi galvą. O juk tu nevergi. E, kaip kad aš buvau, kiek pasvaršysi tą reaktį, Tave Vinicijus galėtų vesti, tu įkaitį, lygų karaliaus duktė, aulai myli tave kaip tikrą savo vaiką ir galva guldau, kad jie mielai tave įdukrintų, Vinicijus galėtų tave vesti, tačiau lygiai atsakė tyliai ir dar liūdniau. Verčiau bėgsiu pas lygus. Lygija, ar norėtum, kad aš nieko nelaukusi nueičiau pas Vinicijų ir pažadinčiau, jeigu miega, ir pasakyčiau tą pat, ką dabar šnekėjau tau? Taip, taip, mano miela, einu pas jį ir pasakysiu, Vinicijau, ji karaliaus duktė ir brangu šlovingojo aulo vaikas, jeigu ją myli, gražink aulams, o paskui paimk iš jų namų kaip žmona. O mergina atsakė tokiu tyliu balsu, kad aktyvos išgirdo. Verčiau pas lygus. Ir dvešaros pakibo ant nuleistų jos blakstienų. Tačiau pokalbį pertraukė artėjančių žingsnių čiužesys ir aktai net nespėjus sužiūrėti, kas ateina, priešai suolą pasirodė Sabina Popėja, lydima pulkelio vergių. Dvi iš jų laikė virš jos galvos prie auksinių virbų pritvirtintus tručio plunksnų kuokštus, jais lengvai vėduodamos ir kartu dengdamos nuo dar kaitrios rudens saulės, o prieš akiją tamsi it juodmedis Etijopija iškiliomis, tarsi pieno pertvinkusiomis krūtimis – nešė ant rankų kūdikį suviniotą į purpurą su aukso kutais. Aktė lygia pakilo manydamos, kad popėja praeis net kreipusi į jas dėmesio, bet šis sustojo priešais ir prašneko. Akte skambaliukai, kuriuos prisivai lėliai buvo blogai prikabinti, vaikas vieną atplėšė ir dėjosi į burną, laimė, kad Lilita dar laiku pastebėjo. Atleist dieviškoji, atsakė aktė, sukryžiavusi ant krūtinės rankas ir nuleidusi galvą. Tačiau popėja įsmeigė akis į lygiją. Kokia čia vergi, paklausė kiek palaukusi. Tai nevergė dieviškoje Augusta, o Pomponijos Grecinos augintinė, lygų karaliaus dukra. Romai jo duota kaip įkaitė. Jie atėjo tavęs aplankyti? Ne, Augusta, nuo už vakar gyvena rūmose. Buvo vakar puotoje? Buvo, Augusta. Kieno paliepimu? Cezario paliepimu. Popėja ėmė dar atidžiau žiūrėti į lygiją, kuris stovėjo prieš ją nuleidusi galvą, čia pakeldama iš smalsumo savo spindinčias akis, čia vėl pridengdama jas vokais. Staiga tarp Augusto santapių susimetė raukšliai, pavidulingai saugodama savo grožį ir galę, įgyveno nuolatos graužiama nerimo, kad kada nors kokia laiminga varžovė nepražudytų jos taip, kaip ji pražudė Oktaviją. Todėl kiekvienas gražus veidas rūmose kėlė jai įtarimų. Žinovės akimi iš karto nužvelgė visą Lydijos figūrą, įvertino kiekvieną jos veido bruoželį ir įsigando. Ji tikra nimfa, tarė savo, ją pagimdė Venera. Ir staiga ją išmėstelėjo mintis, kuri niekada lygi šiol nebuvo atėjusi žiūrint į bet kokią gražuolę, ji pati jau gerokai senesnį Širdies suvirpėjo, įžeista savimeilį, pagavo nerimas, visokiausi nuogastavimai, ėmė vienas po kito lėkti galvoje. Gal Neronas jos nematė arba žiūrėdamas per smaragdą nevertino, tačiau kas bus, jeigu ją susitiks dieną saulė šviečiant tokią nuostabę. Bet to ji nevergi, karaliaus duktė, nors ir iš barbarų, betgi karaliaus duktė, o nemirtingieji dievai, ji tokia pat graži kaip aš, tik jaunesnį. Raukšlė tarp antakių dar pagilėjo, o žvilgsnis iš po auksinių blakstienų sužibo šaltų spindesių. Tačiau kreipdamas į lygiją ėmė klausinėti apsimestinai ramiai. Ar kalbėjusi su Cezariu? Ne, Augusta. Kodėl nori būti čia, o ne pas Aulus? Aš nenoriu, valdove. Petronijus įkalbėjo Cezarį, kad mane atimtų iš Pomponijos, o aš čia per prievartą, valdove. Ar norėtum grįžti pas pomponiją? Pastarasis popėjos klausimas suskambėjo švelniau ir maloniau. Atlygio širdies taiga suruseno viltis. O valdove, pratarė tiesdama į jas rankas, Cezaris pažadėjo atiduoti mane kaip vergę Vinicijui, bet tu stok mane ir sugražink pomponijai. Tai Petronijus įkalbėjo Cezarį atimti tave iš šaulų ir atiduoti Vinicijui? Taip, valdove, Dar šiandien Vinicijus turi atsiųsti žmonių manęs paimti, bet tu taurioji pasigailėk manęs. Tai tarusi, nusilenki ir suėmusi popėjos apdarų kraštą plakančią šėdimi laukė jo žodžių. O popėja valandėlę nušvitusi žiūrėjo į ją supikta pašaipą, tada prabilo. Pažadu tau, kad dar šiandien būsi Vinicijaus vergi. Ir nuėjo, kaip graži, bet pikta šmykla. Lygijos ir aktės ausis pasiekė tik vaiko klyksmas, kūdikis nežinia, ko pradėjo verkti. Lygijos akys taip pat patvino ašaromis, bet netrukus įpaėmė aktę už rankos ir tarė. Grįžkime, pagalbos reikia laukti tik iš ten, iš kur ji gali ateiti. Ir moterys sugrįžo į atrijų ir liko ten iki vakaro, kai sutemo ir vergės atnešė keturšakių žibintus su dideliais liepsnos liežuviais, Abi jos buvo labai išbliškusios, pašnekesys be atvangos trūkinėjo, abi vis klausėsi, ar kas neateina. Lygija nuolatos kartojo, kad jai gaila palikti aktę, bet Ursas ten jau laukęs tamsoje, tai norėtų, kad viskas įvyktų šiandien. Akti karštlygiškai rinko po ranką pasitaikysias brangenybės ir riždama jas į peplumų skverną įtikinėjo Lygiją netmesti šios davanos, kuri gali praversti pabėgus tarpais įsivyraudavo gudi tyla, pilna klausos apgaulių. Abiem vaidendavosi čia kažkoks šnipždėsys, už užuolaidos čia tolimas vaiko verksmas, čia šunų lojimas. Staiga priengė užuolaidą, bešnarėsio sujudėjo ir aukštas juodbruvas vyras, raupų paženklintų veidų, ir kokia dvasia pasirodė atrijuje. Lygija tuštau pažino Atacina, Venicijaus atleistinį, kuris ateidavo į aulų namus. Apė klyktelėjo, bet atacina žemai nusilenkė ir tarė. Dieviškąją lygiją sveikina Markas Vinicijus ir su vaižėmis laukia jo žaluminiais išpuoštuose namuose. Merginos lūpos visai nubalo. Einu, atsakė. Ir atsisveikindama apkabino aktės kaklą. Perskirimas dešimtas. Venecijaus namai tikrai buvo išpuošti žaliuojančiomis mirtomis ir gebenėmis, iškabinėtomis ant sienų ir virš durų kolonos apviniotos vynuogienojais atrijuje, kurių anga buvo užtraukta nuo nakties vėsos saugančią Vilnonę purpurinę užuolaidą, regėjosi šviesu kaip diena. Degi aštuonšakiai ir dvylikašakiai žibintai asočių medžių žvėrių paukščių formos, degi kvapnios, alyvos pripildytos lempos laikomos statulų ir alebastro marmuro pauksuoto korinto vario šviestuvai – nors netokie nuostabūs kaip garsioji Apolono šventyklo žvakidė, kurią naudojosi Neronas, bet dailus ir padirbti įžymių meistrų. Kai kurie jų buvo pridengti Aleksandrijos stiklu arba perigimais Indijos audiniais, raudono, žydros, geltonos, violetinės spalvos. Ir visas atrijus žaižaravo įvairiausiais žiburiais. Visur kvepėjo nardas, prie kurio Vinicijus buvo pripratęs ir pamėgęs rytuose. Rūmų gilumoje, kur šmėščiojo vergų ir vergių figūros, taip pat vieski šviesa. Triklinijoje stalas buvo padengtas keturiems asmenims, nes prie vaišių be Venicijaus ir Lygijos dar turėjo sėsti Petronijus su Chriso Temide. Vinicijus visur klausė Petronijaus, kuris patarė jam eiti pasigabenti Lygijos, pasiūsti ten Ataciną, sugautų iš Cezario leidimo, o pačiam priimti ją namuose ir priimti maloniai, netgi su tam tikra pagarba. Vakar buvai girtas, kalbėjo jam Petronijus, mačiau tave, elgėsi su ją kaip Albano kalnų akmenskaldys, nebūk per daug įžulus ir atmink, kad gerą vyną reikia gerti palengva. Žinok taip pat, kad geisti yra malonu, bet dar maloniau būti geidžiamam. Chriso temidė tuo atžvilgiu turėjo savo skirtingą nuomonę – bet Petronijus, vadindamas ją savo vestaliai valandėlę, ėmė jai aiškinti skirtumą tarp įgudusio cirko vadeliuotojo ir jauniklio pirmą kartą įlipusio į kvadrygą. Paskui Vinicijui kalbėjo toliau. Pelnyk jos pasitikėjimą, pralinksmink, būk su ja dižedvasiškas, nenorėčiau matyti liūdnų vaišių, prisiek net hadu, kad gražinsi ją pomponijai – ir jau nuo tavęs priklausys, ar rytojaus dieną panorės pasilikti ar grįžti. Paskui rodydamas į Hristo temidę pridūrė. Aš jau penkeri metai maždaug taip elgiuosi su šita vaikščia ulbonėlė ir negaliu skūstis jos atšiaurumu. Chriso temidė už tai sudavė jam povo plunksnų vėduoklę ir sudraudė. Nejau aš tau nesipriešinau satyrę. Kaltas buvo mano pirmtakas, nejau neklūpo jai prie mano kojų, kad užmaučiau ant jų pirštų žiedus. Kristo temidė nejučiomis pažvelgė į savo pėdas, ant jų pirštų tikrai spindėjo brangakmeniai ir abu su Petronijumi prapliupo juoktis. Tačiau Vinicijus nesiklausė jų kivirčio, jo širdis neramiai plakė po raštuotų Sirijos žynio drabužiu, kuriuo jis apsitaisė laukdamas lygijos. Jau turėtų išeiti iš rūmų, pasakė lyg pat savo. Turėtų, atitarė Petronijus, o to tarpu gal tau papasakoti apie Apolonijaus tieniečio pranašystės arba tą Rufino istoriją, kurios neprisimenu, kodėl nepabaigiau. Tačiau Vinicijui mažai rūpėjo ir Apolonijus tienietis, ir Rufino istorija. Jo mintį sukosi apie lygiją ir nors jautį, kad iškilniau yra priimti ją namie, negu brautis lyg teismo sargybiniui į Cezarių rūmus, vis dėlto tarpais gailėjosi nenuėjęs, jau vien dėl to, kad būtų anksčiau pamatęs lygiją ir tamsoje sėdėjo šalia jos vietėje lektikoje. Tuo tarpu vergės įnešė avinų galvomis papuoštus trikojus, bronzinius dubenis su žarijomis ir ėmė juos berti susmulkintą mirą ir nardą jau suka į karinas, vėl prašneko Vinicijus. Jis neištvers, lieks pasitikti ir dar prasilenks su jais, sušuko Chrysotemidė. Vinicijus vos vos nusišypsojęs tarį. Nieko, ištversiu. Tačiau pradėjo puščioti šnervę šnopuoti ir Petronijus tai matydamas gūštelėjo pečiais. Filosofijos jame nerasi nie užsistercijų, tari, ir niekada šito Marso sūnaus nepadarysiu žmogumi. Vinicijus nei neišgirdo. Jie jau karinose, iš tikrųjų jau pasuko į karinas, vergai vadinamieji lampadarijai, ėjo priekyje kiti vadinamieji pedisekvai abipus lektikos, o Atacinas čia pat iš paskos stebėdamas visą eiseną. Tačiau įrėsi į priekį lietai, nes visai neapšviestame mieste žibintai prastai ryškino kelią. Be to gatvės netoli Cezario rūmų buvo tuščios, vos vienu ir kitu žengė žmogus su žiburiu, bet toliau knipždėte knipždėjo praeivių. Beveik iš kiekvienos gatvelės ėjo žmonės po tris, po keturis, visi be fakelų, visi tamsiai apsisiautę, vieni žengė kartu su eisena, įsimaišę tarp vergų, kiti didesniais būreliais grūdosi priešais, kai kurie svirduliavo ir girti, protarpiais stumtis į priekį darėsi, taip sunku, kad lampadarijai ėmė šaukti. Kelia jo kilnybei tribūnui Markui Vinicijui. Pro atitrauktas užuolaidas lygija matė tamsią minę ir ėmė drebėti iš susijaudinimo. Ja atvilkė čia viltis čia nerimas. Tai jis, tai Ursas su krikščionimis. Tuoj viskas prasidės, šnipždėjo virpančiomis lūpomis. O Kristau padėk, o Kristau gelbėk. Tačiau ir Atacinas iš pradžių nekreipęs dėmesio į šitą neįprastą gatvės sujudimą, pagaliau sunerimo. Keisti dalykai dėjosi. Lampa darė vis dažniau turėjo šaukti kelią jo kilnybės tribūno lektikai. Iš šonų nepažįstami žmonės taip spaudė lektiką, kad Atacinas liepė vergams juos vyti lasdomis. Staiga eisenos priekyje kilo riksmas ir akimirka užjaso visi žiburiai – Aplink lektiką prasidėjo spūstis, maišatis ir grumtynės. Atacina suprato, čia jau užpuolimas. O supratęs įsigando, visi žinojo, kad Cezaris dėl pramogos dažnai šėlioja su Augustijonų būriu ir subūroja ir kitose miesto kvartaluose. Aiškinimas Augustijonai Nerono suorganizuotas Romos raitelių aukštuomenės būrys plojimams per teatralizuotus jo pasirodymus. Paaiškinimo pabaiga. Žinojo, kad iš tų naktinių žygių kartais net grįždavo su gumbais ir milinėmis, bet jei kas gindavosi prisišaukdavo, mirtį nors būtų buvęs ir senatorius. Vigilai, kurių pareiga buvo sergyti miestą, būdėjo netoliese, bet tokiais atvejais sargyba apsimesdavo kurčiai ir akla. Tuo tarpu minę aplink lektiką virte virė Žmonės pradėjo peštis, muštis, greuti, trypti, atacinui dingtelėjo mintis, kad pirmiausia reikia gelbėti lygiją ir save, o visą kitą pamesti likimo valiai. Todėl ištempęs ją iš lektikos čiupo į glėbį ir stengėsi įsprūsti į tamsą. Bet lygija ėmė šaukti. Ursai, ursai! Baltai apsirengusią, ją buvo lengva pastebėti. Atacinas antra laisva ranka ėmė karštlygiškai ją dangstyti savo paties apsiautalu, bet staiga Baisios replės sugniaužė jam sprandą, o ant galvos užkrito kaip akmuo didžiulė gniuždanti jėga. Jis beregint sudribo, kaip jautis, smoktas pentimi prieš Jupiterio altorių. Dauguma vergų gulėjo paslikę ant žemės arba gelbėjusi atsitrenkdami juodoje tamsoje į mūrų kampus. Liko tik tai per grumtinę sulamdytą lektiką. Ursas nešė lygiją į subūrą, o jo draugai traukė iš paskos kelyje palengva įsisklaidydami. Vegai pradėjo rinktis prie Venicijaus namų ir tartis, įeiti nedryso. Trumpai pasitarę sugrįžo į susidūrimo vietą, kur rado kelis lavonus, tarp jų ir atacina. Šis dar krūpčiojo, bet po kelių stiprių konvulsijų įsitempė ir sustingo. Tada jie pasiėmė jį ir sugrįžę vėl sustojo prie vartų. Šiaip ar taip, Reikėjo pranešti šeimininkui, kas atsitiko. Tegu pasako gulonas, ėmė šnipždėti keli balsai, jam per veidą teka kraujas kaip ir mums, ir šeimininkas jį myli. Gulonui grėsia mažesnis pavojus negu kitiems. Ir Germanas Gulonas, senas vergas, kadaise užauginęs Vinicijų ir paveldytas iš motinos, Petronijos sesers, tarė. Aš pranešiu, bet eikime visi – tegu nekrenta jo rūstybė ant manęs vieno. O Vinicijus jau visai neteko kantrybės, Petronijus ir Chrysotemidė šaipėsi iš jo, o jis pačiai žingsniais vaikščiojo po atrijų kartuodamas. Jau turi būti čia, jau turi būti. Ir pats veržėsi eiti, bet abu svečiai tramdė. Staiga priemenėje pasigirdo žingsniai, štai į atrijų suvirto visų būrių vergai ir skubiai sustoja pasienyje, iškėlė aukštyn rankas ir ėmė aimanuoti. A, a, Venecijų šoko prie jų. Kur lygija, suriko baisių pasikeitusių balsų. A, tada gulonas kruvinu veidu išėjo į priekį gailiai, berdama žodžius. Štai kraujas, ponė, mes gynėme, štai kraujas, ponė, štai kraujas. Tačiau dar nespėjus jam baigti, Vinicijus griebė bronzinę žvakidę ir vienu smūgiu suknežino vergui keušą, Paskui susijėmęs rankomis galvą, suleido pirštus savo į plaukus ir kimiai kartojo. Nelaimingas aš, nelaimingas aš. Jo veidas pamėlo, akis užvirto po kakta, iš burnos prasivežė putos. Rykštės, pagaliau suriaumoja nežmonišku balsu. Viešpatie, a, pasigailėk, vaitojo vergai. Tačiau Petronijus pakilo, veide pasidygėjimas. Einam, Chrysotemidę, tarė. Jei nori pasižiūrėti mėsos, liepsiu ištaškyti mėsininko krautuvę karinose. Ir išėjo iš atrijaus, o visuose namuose išpuoštuose žaliomis gebenėmis ir pasiruošusiuose puotai netrukus ėmė eidėti dėjonės ir rykščių švilpesys ir nenutilo jis beveik iki ryto.